Վերձոր շրջենտրոնը եւ հարակից ներքին սուս ու կարեգա համայնքները խմելու ջրով ապահովելու համար նոր ճրագից է կառուցվում։ Ուռեկանը Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի համայնքներից է։ Ակնաղբյուր համայնքում կազմակերպվելու է հերթական երիտասարդական ճամբարը։ Ռեժիսոր Սարի Անդրեասյանի «Պաշտպաններ» ֆիլմը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել Թուրքիայի մամուլում եւ սոցկայքերում։ Բարսելոնայի բնակիչներն անհանգիստ են, որ հնարավոր է ահաբեկչությունը կրկնվի։ Լևոն Արոնյանը նվաճել է Սենթ Լուիսում անցկացված Արագ եւ Կայսակնային խաղի մրցաշարի հաղթողի տիտղոսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ 3 տեղի է ունեցել խորհրդակցություն նվիրված Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի եւ համահայկական խորհրդի ձևավորման նախապատրաստման աշխատանքներին։ Հաշվի առնելով համահայկական նոր կառույցի վերաբերյալ նախորդ տարիների քննարկումները, Հանրապետության նախագահը հանձնարարել է նախապատրաստել համահայկական խորհրդի ձևավորման նպատակների, անդամակցության չափանիշների 2018 թվականին կայանալիք հիմնադիր նիստի օրակարգի եւ աշխատակարգի նախագծերը շահագրգիռ բոլոր կողմերի, այդ թվում Սփյուռքում գործող կազմակերպությունների ու կառույցների հետ համապատասխան քննարկումների արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեծ սպասելիքներ չունի սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայանալիք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից։ Շրջադարձային ակնկալիքներ չունեմ նախարարների հանդիպումից, որովհետև տեսանելի չեն կառուցողական միտումներ Ադրբեջանի կողմից, ասել է Շարմազանովը։ Նրա խոսքով առանց վստահության մեխանիզմների ներդերման շատ բարդ է ակնկալել որևէ դրական առաջընթաց։ Քաղաքագետ Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը անդրադառնալով Նյու Յորքում սեպտեմբերին նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հայտնել է, որ ըստ էության Ադրբեջանը փակել է բանակցությունների վերսկսման բոլոր ծորակները եւ դեռ պարզ չէ, թե երբ նոր հնարավորություն կբացվի։ Չգիտեմ թե ինչ կտա այդ հանդիպումը, սակայն լավատեսության հիմքեր չկան, ասել է նա. Ըստ նրա, քանի դեռ Ադրբեջանը չի հրաժարվել հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու տարբերակից, այդ մեխանիզմների ներդրմանը հավանություն չի տրվելու։ Ադրբեջանը ոչ մի կերպ համաձայնություն չի տալիս առաջնագծում հետաքննությունների մեխանիզմների ներդրման գաղափարին։ Այս առումով Հայաստանի եւ Արցախի տեսակետները վաղուց են հայտնի։ Միջնորդներին էլ հայտնի է ոչ միայն Ադրբեջանի տեսակետը, այլ նաև նրա մերժման պատճառները, ասել է Արցախի նախագահի խորհրդականը։ Ղարաբաղի հարցում ամեն ինչ կշարունակվի այնպես, ինչպես կար։ Միջնորդները կաշխատեն խուսափել լայնազավալ ռազմական գործողություններից։ Նման կանխատեսում է արել Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Պատասխանելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հարցին, նա նշել է, որ դեռ հստակ ոչինչ հայտնի չէ։ Որտեղ էլ որ կայանա հանդիպումը, փոփոխությունների համար հնարավորություններ չեմ տեսնում։ Միջնորդները խոսում են փողզիջումների հիման վրա կարգավորման մասին, իսկ Ադրբեջանն ընդհանրապես դրանց պատրաստ չէ, առաջարկելով ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ուներ Ղարաբաղը ԽՍՀՄ օրոք։ Այնուամենայնիվ վաչեր լինի, եթե հանդիպումը կայանար, բայց առանձնահատուկ արդյունքների չեմ սպասում, ասել է Արապապյանը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշան Ազարյանի խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունները շատ լավ էլ տեղյակ են երկրի հասարակական տրամադրություններից, երկրում արկա դժգոհության մեծ ալիքից, քանի որ դա կանխատեսելի զարգացում էր։ Պատերազմի վտանգը մշտապես Ադրբեջանի ձեռքում քարոշչական զենք է դառնում, որը ըստ քաղաքագետի այդ երկիրն օգտագործում է եւ ներքին լսարանի եւ հայկական կողմի դեմ։ Ադրբեջանը հրետանին տեղակայում է բնակավայրերում եւ այնտեղից է հրետակոծում հայկական սահմանները։ Այդպես իրենք փորձում են իրենց հասարակությանը մշտապես վախի պատերազմի մտնոլորտում պահել, որպեսզի ժողովուրդը չմոռանա թե ինչ է պատերազմը։ Այդտեղ ապրող ադրբեջանցիները փախչում են եւ իրենց խոչապը հաղորդում նաեւ հասարակության մնացած հատվածին, ասել է Հրանտ Մելիք Շահնասարյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բերձոր շրջկենտրոնը ներքին սուս ու քարեգա համայնքները խմելու ջրով ապահովելու համար նոր ջրագիծ է կառուցվում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրքոյանը։ Կատարվող աշխատանքներին ծանոթանալու համար շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի, աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Արտյանի հետ երանք հրապարակում։ Այս օրերին հիմնականում իրականացում են երակցման եւ խողովակների ներկման աշխատանքներ։ Ճրագիկը բերվում է Բեզորից մոտ 20 կիլոմետր հյուսիս ընկած Սարալանջերի աղբյուրներից։ Այսօր օգոստոսի 19-ին, ինչպես խոստացել էին շինարարները, այսպես բարանց հատվածը հանձնեցին։ Աշխատանքները ղեկավարում է Քաշաթաղի դրամատակարարում Փակ Բաշնետիրական ընկերության գլխավոր ճարտարապետ Արմեն Օվանեսյանը։ Ասաց, մնացած հատվածում աշխատանքները համեմատաբար հեշտ են ընթանալու։ Կարևորը խողովակները ժամանակին բերվեն։ Այս օրերին տեղում աշխատում են 20-ից 25 հոգի, որոնց թվում երակցողների 3 խումբ։ Նրանց օժանդակում են մեխանիզատորները։ Եթե աշխատանքներն ընթանան նման աջակցությամբ, Օկտեմբերի կեսերին ջրատարի շինարարությունը կավարտվի եւ նշված 3 բնակավայրերը կունենան շուրջօրյա խմելու ջուր։ Դոկլաս Մակլուրեր Ուրեկանը Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի գյուղերից է։ Համայնքի տարածքով անցնում է Ուրեկան այգեհովիտ ռոկման ջրատարը։ Գյուղի կողքով է անցնում Հագարի գետը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը որ Գավանան ազատագրվել է 1993 թվականին, որով ժամանակ անց սկսվել է գյուղի վերաբնակեցումը։ 2015 թվականի տվյալներով գյուղն ուներ 135 բնակիչ, իսկ այսօր արդեն գյուղի բնակիչների թիվը հասել է 167-ի։ Դպրոցում աշակերտների թիվը տատանվում է 20-ից 25-ի սահմաններում։ Իդեպ գյուղի կայունացմանը որոշակիորեն նպաստել է նաև դպրոցի վերանորոգումը, ինչը որ գավանցիների մոտ ամրացրել է վաղվա օրվա հանդեպ հույսն ու լավատեսությունը։ Շենքի վերանորոգ Շահագործման աշխատանքները մասնակիորեն սկսվել են 2014-ին, այնուհետև 2015-ին սկսվել եւ նույն տարին էլ ավարտին է հասցվել շենքի կապիտալ վերանորոգումը։ Վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են հայրենասեր բարեգործական կազմակերպության կողմից։ Այսօր գյուղն ունի երկհարկանի մեծ ու լուսավոր դասասենյակներով կրթօջախ, որտեղ առկա են ուսումնական պարապմունքներն անցկացնելու բոլոր պայմանները։ Շինարարական աշխատանքներին այն ժամանակ հետևել է շենքազմակերպության աշխեք Արման Մեժլումյան Աբրահամյանը։ Ամբողջը քանդվել է, նորից զրոյից ոնց որ ասած մենակ պատերն է մնացել, նորից վերանորոգվում է։ Կա 19 դասարան, կա դահլիճ, կա ռազմագիտության կաբինետ, ամեն հարմարություններով, լաբորատորիա կա, համբյուտերների սենյակ կա, իր սանհանգույցներով, նույնիսկ այդտեղ կա գյուղապետարան եւ բուժկետ, մարզադահլիճ էլ ունենք։ Գրթօջախին օգնության ձեռք է մեկնել նաև հայ դպրոց կազմակերպությունը, որի շնորհիվ այսօր դասասանյակներն ու ուսուցչանոցը կահավորված են ըստ անհրաժեշտության տեղեկացնում է դպրոցի տնօրեն Մկրտիչ Փոթոյանը, մենու ժամանակ ընդգծելով դպրոցի ամենամեծ ձեռքբերման համակարգչային կաբինետի մասին, որը թույլ է տալիս այստեղ աշակերտներին զբաղվել ծրագրավորմամբ ու ռոբոտաշինությամբ։ Անցած տարի բացվեց մեր մոտ ռոբոտաշինական ինժեներական լաբորատորիան եւ մեր լաբորատորիայում հաջախում են ոչ միայն մեր դպրոցի աշակերտները, այլ հարակից մոտ գյուղերի աշակերտները եւ բավականին մեծ թիվ է կազմում մոտ 40 աշակերտներ մասնակցում են այս պարամոկներին։ Վարապմունքները իրականացվում են հերթափոխով համոտ մասնագետի ղեկավարությամբ Հարևան գյուղերի ու Վոլգավանի դպրոցականները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելու գիտության հանդեպ, հավաստիացնում են դպրոցի տնօրենը։ Երեխաները բավականին հետաքրքրություն են դրսևորում ռոբոտաշխության նկատմամբ, արտաչանաչախում են, Ինժեներական լաբորատորիան Կրթօջախում միակ հետաքրքիր վայրը չէ, որ գավանի աշակերտների համար դպրոցի պատմության եւ աշխարհագրության ուսուցիչների ջանքերով այստեղ ստեղծվել են ոչ պակաս հետաքրքիր կաբինետներ հագեցած դիդակտիկական նյութերով։ Մնում է համալրել ֆիզիկայի ու քիմիայի լաբորատորիաները, որպեսզի վստահությամբ ասել, որ դպրոցի նյութատեխնիկական բազան անթերի ասում է տնօրենը Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական գազམ་ակերպությունը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացնում է «Մենք ուժեղ ենք միասին» խորագրով ծրագիրը, որի շրջանակներում օգոստոսի 20-ից կմեկնարկի 7-օրյա ճամբար Արցախի ակնաղբյուր համայնքում։ Ճամբարին կմասնակցի շուրջ 50 երիտասարդ երկու հայկական հանրապետությունների երիտասարդական կազմակերպություններից։ Ճամբարի օրակարգը հագեցած է լինելու, կայանալու են սպորտային, մշակութային եւ ինտելեկտուալ միջոցառումներ, ճանաչողական արշավներ, հրաձգության մրցույթներ, այցելություններ պատմամշակութային վայրեր եւ զորամասեր։ Միջազգային լրահոսից Իսպանիայի ոստիկանությունը հայտնել է երկրորդ ահաբեկչությունը կանխելու մասին, որը պետք է հետևեր Բարսելոնայում կատարված հարձակմանը։ 4 կասկածյալները գնդակահարվել են, եւս մեկ հարցակվող վիրավորվել է Բարսելոնայից հարավ-արևմուտք գտնվող Կամբրիլս փոքր քաղաքում անցկացված գործողության ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 7-ին միկրոավտոբուսը Բարսելոնայի տուրիստական կենտրոնում խրճվել է մարդկանց բազմության մեջ։ Կատալոնիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է 13 մարդու մահը, ավելի քան 50 մարդ տուժել է։ մարդ Հայ համայնքը Բարսելոնայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո ընդհանուր առմամբ հանգիստ է։ Այս մասին ասել է Իսպանիայի թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ավետ Ադոնցը, նշելով, որ իհարկե հայերը, ինչպես Բարսելոնայի իմնացած բնակիչները, ունեն նույն անհանգստություններն ու վախը, որ հնարավոր է ահաբեկչությունը կրկնվի։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդերմը հայտարարել է, որ թուրքական զինված ուժերի Սիրիայի տարածքում նոր ռազմական գործողություն նախաձեռնելու հարցն այժմ գտնվում է իշխանությունների օրակարգում եւ ակնարկել, որ թուրք զինվորների նոր մուտքը Սիրիա հնարավոր է մոտ ապագայում։ Նա նշել է, որ ահաբեկչական խմբավորումների Թուրքիայի սահմաններին սպառնացող ամեն մի քայլ խիստ կպատրժվի եւ հետ կմաղվի։ Հնդկաստանի Արևելյան շրջանի Բիհար նահանգում ջրհեղեղի զոհերի թիվը հասել է 119-ի, տարհանվել է ավելի քան 400.000 մարդ, հազարավոր տներ եւ շենքեր ավերված են։ Տեղական իշխանությունները հազարից ավելի ապաստարաններ են պատրաստել իրենց տները լքած բնակիչների համար։ Նշենք, որ հորդարատ անձրևները Հնդկաստանի հյուսիսին, Նեպալին եւ Բանգլադեշին հասել են անցած շաբաթվա վերջին։ հայկական միջօրեական թուրքական ռեյտինգային կանալ Դ հերոստալիկով հայ հայտնի ռեժիսոր Սարի Անդրեասյանի Պաշտպաններ ֆիլմը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել մամուլում եւ սոցկայքերում։ Ֆիլմում Արարատ Լեռն ու Վանալիճը ներկայացվում են Հայաստանի մաս, որն էլ խիստ վրթովեցրել է թուրքերին։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը նվաճել է Սենթ Լուիսում անցկացված Արագ եւ Կայսակնային խաղի մրցաշարի հաղթողի տիտղոսը։ Ավարտից երկու տուր առաջ արդեն Արոնյանը վաստակելով 22.5 միավոր անհասանելի էր դարձել հետապնդողների համար։